บุ๊กทูสี่สิบห้า fyrtiofem fyrtiofem ที่โรงหนัง på bio på bio เราอยากไปดูหนัง vi ska gå på bio vi ska gå på bio วันนี้มีหนังดีฉาย Ikväll går det en bra film. Ikväll går det en bra film. หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ Filmen är helt ny. Filmen är helt ny. ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะ Var är kassan? Var är kassan? ยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะ Finns det några lediga platser kvar? Finns det några lediga platser kvar? บัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ Vad kostar inträdesbiljetterna? Vad kostar inträdesbiljetterna? หนังเริ่มกี่โมงคะ När börjar föreställningen? När börjar föreställningen? หนังฉายกี่ชั่วโมงคะ Hur länge varar filmen? Hur länge varar filmen? จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะ Kan man reservera biljetter? Kan man reservera biljetter? ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง Jag vill sitta bak. Jag vill sitta bak. ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า Jag vill sitta fram. Jag vill sitta fram. ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง Jag vill sitta i mitten. Jag vill sitta i mitten. หนังน่าตื่นเต้น Filmen var spännande. Filmen var spännande. หนังไม่น่าเบื่อ Filmen var inte långtråkig. Filmen var inte långtråkig. แต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะ Men boken som filmen bygger på var bättre. Men boken som filmen bygger på var bättre. ดนตรีเป็นอย่างไร Hur var musiken? Hur var musiken? นักแสดงเป็นอย่างไร Hur var skådespelarna?